قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته poklon hedije mog prijatelja. Pismo jednog bivšeg kršćana, a sad muslimana svome prijatelju koji mu je poklonio knjigu o islamu. Allah Đelešanhu mi je olakšao islam i uputio me u tvoju vjeru i nikada neću zaboraviti tvoje prijateljstvo prema meni molit ću Allaha za tebe. Sjećam se knjige koju si mi poklonio prije moga odlaska. Tog dana sam je pročitao i ona je raspirila u meni želju da saznam što više o islamu. Od Allahove milosti prema meni je da sam na omotu knjige našao adresu izdavača tako da sam poslao molbu u kojoj sam tražio još knjiga. هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد هو للغفران مهد قلبه طور يزيد يا أخا الإسلام هيا لتم قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين Kaže Amr ibn Kajs, ako čuješ za neko dobro dijelo, uradi ga makar jednom i bit ćeš od onih koji su ga činili. pismo. Nakon mnogo uloženog truda, uspio sam završiti studije na medicinskom fakultetu. Poslije završenog studija zaposlio sam se u vojnoj bolnici nedaleko od mog mjesta stanovanja. Zahvaljujem Allahu Đelešanhu koji mi je tako omogućio da živim sa svojim roditeljima kada sam se zaposlio, donio sam odluku da skupim novac za mehar, kako bih mogao upotpuniti svoj život, to jeste oženiti se. Moja majka me nagovarala na to svaki dan. Što se tiče posla, bio je lahak i zanimljiv. U njemu sam nalazio zadovoljstvo za razliku od dosadne teorije na fakultetu. Bolnica u kojoj radim zapošljava službenike različitih nacija. Moja veza sa njima je poslovna, dok su oni uvijek koristili moje prisustvo u vidu domaćina koji ih može uputiti na historijske spomenike, pijace i druga zanimljiva mjesta. Neke od njih sam vodio i svojoj kući, tako da je veza između nas postala veoma jaka Jednog dana jedan britanski doktor se odlučio na povratak u svoju zemlju, jer je period njegova posla u bolnici istekao. Kao i obično, ostali službenici su odlučili napraviti oproštajni skup kako bi se oprostili od njega. Odlučili smo da se skup održi u mojoj bašći. Sve stvari su bile spremne. Međutim, Jedna stvar mi se stalno vrtila u glavi, a to je, šta da mu poklonim na rastanku? Dugo vremena smo radili zajedno, tako da sam trebao smisliti prigodan poklon za tu priliku. Odjednom sam se sjetio da on voli sakupljanje antikviteta. To mi nije predstavljalo problem, jer moj otac ima mnogo takvih predmeta. Kada sam objasnio situaciju, drage volje mi je ustupio jedan. Cijelom razgovoru sa mojim ocem prisustvovao je i moj Amidžić koji mi predloži. Zašto mu kao poklon ne bi dao knjigu o islamu? Nisam uzeo govor moga Amidžića ozbiljno ali kada sam sutradan otišao u knjižaru kako bih kupio neke časopise, primijetio sam u izlogu knjigu o islamu na engleskom jeziku. Riječi moga Amidžića mi ponovo zazvoniše u ušima, tako da sam se ipak odlučio da je kupim. U odluci mi pomože i činjenica da je knjiga bila veoma jeftina. Na dan opraštaja, knjigu sam stavio pored svoga poklona kao da je krijem. Sam oprošta je bio veoma tužan, jer je taj doktor bio svima nama drag zbog svoje dobrote i iskrenosti. Prošli su dani od tada, pa i mjeseci. Oženio sam se i Allah subhanahu wa ta'ala mi podario dijete. Taj dan je potisnut u zaborav. مسلمين مؤمنين لله عابدين شهونا صبر وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله الله إلي الله إلي الله رمضان قد أهل بالصيام وأطل Međutim, jednog dana mi je stiglo pismo iz Velike Britanije. Čitao sam ga polahko, jer je bilo na engleskom jeziku. Razumio sam jedan manji dio. Međutim, jedna stvar mi je izgledala čudno, a to je ime pisca ovog pisma. ime mu je Abdurrahman. Zatvorio sam pismo pokušavajući se sjetiti nekog prijatelja sa tim imenom, ali se nisam sjetio nijednoga. Samo sam ja imao to ime. Ponovo sam otvorio pismo i uz upotrebu riječnika počeo sam čitati sa još većom pažnjom. Ovo je dio njegovog pisma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Đelešanuhu mi je olakšao islam i uputio me u tvoju vjeru i nikada neću zaboraviti tvoje prijateljstvo prema meni. Molit ću Allaha za tebe. Sjećam se knjige koju si mi poklonio prije moga odlaska. Tog dana sam je pročitao i ona je raspirila u meni želju da saznam što više o islamu. Od Allahove milosti prema meni je da sam na omotu knjige našao adresu izdavača, tako da sam poslao molbu u kojoj sam tražio još knjiga. Poslali su sve što sam tražio i, hvala Allahu, svjetlo Islama je zasijalo u mome srcu otišao sam u obližnji islamski centar i objavio svoj islam. Promijenio sam i svoje ime u Abdurrahman, to jeste tvoje ime, zbog toga što si uz Allahovu pomoć bio uzrok mog primanja islama. Ako Bog da, pokušat ću ove godine otići u Meku kako bih obavio hađ. Tvoj brat u islamu, Abdurrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهونا صبر وعتق وقنوت به صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين sam pismo, razmišljajući. Brzo ga otvorih ponovo i počeh čitati iz početka. Sadržaj pisma me veoma potresao zbog toga što sam osjećao iskrenost koja je izbijala ispod svakog slova. Dugo sam plakao. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala uputio u islam čovjeka mojim sebebom, a ja sam ne izvršavam sve dužnosti prema njemu. Zar da knjigu koja ne vrijedi 3 dolara, Allah subhanehu wa ta'ala uputi čovjeka. Slavlje neka je on. Bio sam tužan, ali i radostan. Bio sam radostan što ga je Allah subhanehu wa ta'ala uputio, uprkos moje nemarnosti. Ali sam bio još tužniji kada sam zapitao sam sebe gdje sam bio cijelo vrijeme. Gdje sam bio ja ovo cijelo vrijeme u odnosu na službenike druge vjere koji su radili sa mnom. Nisam ih pozivao u islam, niti sam im objašnjavao ovu vjeru. Nema ni jedne riječi o islamu koja bi svjedočila za mene na sudnjem. Mnogo sam razgovarao s njima i šalio se, ali ih nisam upoznavao sa islamom. Allah te barek wa ta'ala je uputio Abdurrahmana u islam. Također i mene je uputio na obračun sa samim sobom oko moga uskraćivanja u pokornosti njemu. Od sada nijedno dobro djelo neću pocijeniti, makoliko se činilo beznačajnim. Razmišljao sam šta bi se desilo kada bi svaki musliman poklonio samo jednu knjižicu nekome iz svoje okoline. Ostaje pitanje, šta mi radimo na tome? Slavljen neka je Allah subhanahu wa ta'ala. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهونا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين لته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد الغفران مهد قربه طور يزيد يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا